eta Cedric Eru, haipatu nahi nuen, uh, be orain, eh, Cedric Eru, eh, ez uh, dakit ikusi duzienik egun, uh, izen hori, agertu zaut, zomait aldiz, uh, Cedric Eru dena, laborari bat dena. Desobedentzia zibilaren irudi bilakatu dena iduriz, ez dut nik erran frantxez prentsak errandu. du. Migranteen eta ieslarien laguntzaile da bere eskualdean, bere elkartearekin. Joia deitzen den elkartea da, hau eta hau bat, jasam beharko du beraz egun, migratzaileak laguntzea gatik. Horren zer da hemen historioa. Niz iparaldean bizida, brei zurroaian errian zuzen izaiteko. Eta italiako mugan ikusirik zer pasatzen zen, jasan ezin azen egoera hortan muga pasatzen lagundu, lagundu ditu errefusiatuak. Hauzitegiaren aurrera pena do, a, pasatzeko zen eguna. Aurrean <laughs> pasatzeko zen eguna barkatu. Oita mazazpi urteko laboraria, parketak erabaki baitu, etzela ekintza humanitario bat. Baizik eta ekintza militante bat. Ez da aro ez, militante izaiteko frantzian, eta errefusiatu eraz, eta pobre eraz, eta, bon, galitzen naiz, zer da luzi zanen baita. Beste akusazioetan, bera eta bere elkartearen aurka, Ezen aren lokal pribatuen okupatzea zere akusatuak dira, amarnaka migratzailei teilatu bat eskaini baitzuten hor, tartean zirelarik ere adingabeko hainbat aur. Joia eskualdea mendian da, italiako mugan, eta Cedric Eruk ez du inoiz gordetu irrefusiatuak lagundu dituetnik. Mendigune lan jero sortan elkarteak bere autoa egindu, hor ziregunak laguntzea. 20000 muga este erabaki dutenetik gobernu indarrek, mendian arriskatzen diren errefusiatuak be, galtze hainitz direlarik erdian lagundu dituzte. Sudan, Eritreakoak edota ta heldu elduziren errefusiatuak dira gehienak itxasua trabeskatu dutena Libia pasa onduan. Berak zion bezala, elkarrizketa betan, zuek zer egingo zenuten, jende horiek egoera larrietan ikusirik, deus egin gabe egoren otezidezten, ba nik ezin zuen, nik ezin nuen. Jadanik atxilotua izan zen, joen urtean, sei pertsona zituela autoan, bere lagun bat ere berdin, erakaslea dena, eta elkarteko kide, uh, ieslari batzu laguntzen zitularik muga pasatzen. Delinkuentzia bezala ikusiak dira, eta delinkuente bezala, pasatzaile ilegal batzu bezala, beraz hauzi Ben hauzian eh, pasatzen eh, dira. Bost urteko presondengi kondena arriskatzen du eta oita marmila euroko isuna. Ilegala delakoan, azkenean itzorek eh, dena baimentzen badu, hola erranen dugu, ilegala tasunaren edo iregaltasunaren zilegitasuna batzutan kritikatzekoa baliteiki. ilegala kantuarekin eh, ez da zilegi ilegala izaitea galdera honekin beraz zaipatzen ginuen aintzineko gaia zedrik erruren hausia Putz eta telebista Eta gurekin izango da laster Marko Kambodian ibili da bakantza hauetan sesantza. Jausten ari da oraindik eta gurekin izango da beha ipatzeko ikusi dituen eh, obrak berdin. Baina lehenik hor uh, be, uh, goiz berdin, Bernate Etxepari Liseoko ikasleak, kronikak badituzte proposatzekoak atzo antzinuen pasatzea junt, ordean gaur hemen ditugu ziei itza. Entzule maiteak agur. Entzun duzie seoko, liseo behi baten egiteko proiektua sidela, waiko behenat etxepari liseoa tipiegia eta zahegia delako ikasleen egizibitzeko. Jakin behar da, aurten behenuta behoitamak ikasle inguru girela, eta liseoak ez dira sekulan hainbeste ikasle ezautu. Guk pertsonalki, ez dugu liseo behi hori ezagutuko, baina nahiko ginuke ikusi nola izanenden alere. Pentsa amaia, lizoa gela garbi-garbiekin, animaleko leio edekta handiekin, gibeleko oian edekarekin. Ba, eta fite ibiltzen eta martxan diren ordena gailuekin. Beti, noiz nahi eta salu ibiltzenen internetekin. Wow! Eta gero, baxnategira sartzeko, kronopluz autobuseko bojokari gabe. Imagina gure aurti konatuko dugulaik lizora joaiteko eta baxnategira itzultzeko kronopluz gaxaio sare hartu behar ginila. Ta autobusa esenez zenez aski handia, toki baten ukaiteko bohatu behar ginela. oh, ta autobuseko beste erabiltzailek, soportatu bituzte luzaz. Tropa handian sartzen, gure valizekin, denak pusaka oiuka eta euskaraz mintzo, ze efektuain Gero, bohoka horren izerdiak entzeko, dutxa otzotza ginitin, zirkulazioaren zat ona bada ere, zehun txan behar den egunero dutxa bero-beroak ukaitea. Ta sustut dutxat sartzerakoan beste noioen ezen zutea. Bo, me alere maite dugu guri lizeo zarkitua. Afitxez joxeak diren eta gaizkiten ateak diren mujoekin. Internet gabeko kurtsuekin. Txihina alaiarekin. Ta menturaz ez irakaslek nahiko luketen disiplinarekin, baina urbiltasunean pastutako kurtsuekin. Ata katxin, uste oso txikiko dutela betiko txihin hori? Me bai, klasiko bat da. Ta bai hori janez, oartzen gira zupeko biztanlek ama bosturtez, egunoan bederen lau aliz entzun dutela bo berek ere bakantzen beha egon behar ziren, bitxi entzaia aie jere txigin ala jugen ezen zutia? Hua egiskoa ez zutera liseo behia, ede jandi eta distiratsua izaitia, eta beraz beste liseo guzia iteukaitia? Egia etxe pare liseo zartuak bere sakma bazin, familia giro batekin, eta bere zitasun ogen galtza doma jalitaike. Eta Euskaraz, orain baino gehiu harituko dira, jakinez liseo handiago bat izanen dela. Sagajaren gisan, Lizoak ere azala badu. Baita mamia ere. Hori jana, are, ez aioik. Ez aioik, zier, hemen txegin ituen eh, terminaleko ikasleak, ekonomia eta sozialan eh, ikasle direnak, Bernat Etxepare, liceoan, eta haien biharko liceoa, zari zirenak, Mil esker, zieri. Are, segitzen dugu, itzeta eta gurekin dugu Marko Atxaldeon. Ah, Atxaldeon edo, edo Goizaldeon edo Gauan ez dakitnik. Ah, eh, galdua zira, da? Bai, galduan izor... Eh, tenore edo ordu dekaraz batean niz horrendik. Eh, uh, Urtea saldatu dugu, zakitu hartu ziren. Uh, bai, ah, bai. Horrein bimila eta gira. Ok, ados, apodatzen dut. Eta astezkena da, txaldea da. Ok, e, voilà. ados. E, eta normalki, etzinuke pijametan izan behar, eh, ez, ziren. Ez, eh, Badut paltua, ah. zenta hor nintzen likuan palturik ezen behar <laughs> duela lau Kambodzian zinen? Kambodzian nintzen, bai, ama bost, uh, ugoita ama bost gradutik, jautsi uh, naiz, uh, hemen den uh, otza mhm. <laughs> gilu untan. Zero gradutan, bo, bai, ugoita bost gradu galdu ituzu. Bai, bai, bai. Itzu bera, bera. Bai, baina bon, uh, ekarri ditut uh, irudi zigarri politak. Mm Bai, badut uh, do lutziki bat. Hor ikusi dituen uh, gauza batzuk, hor adibidez, arteari buruz gauza batzuk ikusi dut, eta ez dut hastirik ere han egoteko. Hama bostegun Kambodian, eta itzuli handi bat egin uh, ez dut nik uh, hartu, hango zizelkari batzuen gana joaiteko. Bai. Ez zinuen piskat mintzatu azkinen hango... Bai, mintzatu zen, eta bon, uh, eh, ankor ikusi ditugu, Enkor tom, bat, eta egon gila piskat hor euskal herrian, egon ginen ah, bai? Bayon, Bayon dentzen den uh, uh, tampluan, eta ezaguna da hor baiti, baitira horpigia eta badira dore batzuk eta doreetan beti lauburuak. ba, bai, lau buruak. Lau buru. lau buru, baion, orginean nun baita eh, Euskal Herria. Bada, beti bada zerbait, eh, lotura bat, eh? <laughs> Bai, bai. Euskal denetan da, eh. Templu horiek, uh, ama bi garen mendetik, ha? Mende? Uh, Nik uste hor, zizel, zizelkaria izan bazinia, lan haunitz okeren zionke, eh? Zenta... Bai, bizi osoan, Tranquil hor, ez? <laughs> bai, ez duzu likurik zizelkatua izan ez denik hori. Arritzeko da. Bai, bai, bai. Uh, eh, likurik. Uh, eh, izi gara ipurita, fin-fina. Ekusen ba, buru handiak eta zakitzon bat eh, metroko aurpegat. Eta on ondoan gauza fin-finiak, loreak, arbolak, ostoak. Horek zizelkatuak. bai, dena, dena, dena zizelkatuak. Nik ikusi dituden gaurko eskulturak edo zizelkariak, bai. Bon, gaur egun egiten duzte bide, bide ondoan edo pagotxikiak otoitzeko, zenta etxe... Otoitzikiteko. Eh, bai, otoitzikiteko, zenta etxe guztien entzinean badira pagod Uh, eh, Zer dira pagodak? Pagodak dira templuak edo uh, eh, ango elizak. Eh? Pagodetan bonzen edo bu budismoaren lekoa da hori. Eh? Mm -hmm. Ekiten duzte buda, ahitz, uh, uh, elefanteainitz. Mm -hmm. Eta... Ganesh. Ganesh. Ganesh elefanteak. Bai, euh, siminoak uh, ere, tentuzte. Horek ah, segino ditzen diren. Uh, eta nahi nuen ni aien gana joan, jakiteko, ea nola eiten zuten, ea buruz, buruz, zizekatzen zuten ala ez, edo ze materialekin, eh, ze marrazki batzuk, eta marrazki horiek nahi nituen eh, ikusi. Bai, da, azkirean eh, eskuz ziren, hola, are hartzen dugu ahi bat, eta are guazen, bai, zenta, buruan irudikatu ondoan. Bai, zenta uh, ikusten dituzun pagoti, bak, guztiak eta buda guztiak dira berdin, berdinak orduan uh, sakitzon bat egiten duten uh, urtero, men, nik uste buruz egiten zutela. Bo, Berri joan Arat edo lauzerat edo biktamerat. Ah, edo, ah, bai, bai, bai, bai, <laughs> bai. bai, bai. Eta templu hori beraz uh, eh, ankor uh, eh, templua, eh, Kambodian gira, eh? markorekin bidaiatzen dugu, hola, emendik, eta zer da templu hori uh, amak hortan sortu zuten edo eraiki zuten, bon, etzen egun batez egin, eh? uh, komprintu bezala, eta zer zen templu hori? Ehm, ikusi, fin, daki dananik, omen dira, bon, eraikitzutenek eh, ziren ongo uh, garai uh, ontako erregeak edo, eh? Mhm. Be, egipzian bezala. Duten uh, egipzian bezala dira haien... Uh, Ileri batzu bezala bai, edo? Bai, bai, ilerri. Ados, ah, ados. bai, doz. Bai, bai. bai, bai. Frantxez erangunukenek errit funerer entako, en, bai. Mm -hmm. Ados, eta hori, beraz, ados, hinduisten... Uh... Alors, Hinduistak, astepenean zizira hinduistak, de gero bihortu dira eh, budistmena. Eta... Da, ankor bat, da, budismeko eh, zentro eh, gune famatua. Ah, ados. Bo, orain da beste... Hmm. <laughs> Beste zarbait da... Beste erligio bat da, zarein. <laughs> Bai, bai, turismorena. Hori da. Turismorena, eta ginen momentuan, ez dakit bat, txinatarrak ikusi dugun. BT BT BT BT BT BT, BT BT, BT, BT, BT, uh, goiz-goiz, BT, izateko, eta ez da BT, izaten ala ere, baina bon, ezin duzu arkezki bat uh, neor gabe hor Pierre Lotik idatzi zuen liburu bat, ate? Un BT, dankor. Un BT, dankor, bai. Bai, Killing Field, la déchirure hori Khmer Rougen BT, Uh, aipatzen den uh, pelikula bat. Bai, Michael Fieldak egin zuen uh, uh, musika. Eta Marguerite Durasak uh, idatzi zuen ere liburu bat, Barriere contre le Pacific. Mhm. Hori, mm -hmm. kmeren historiaren inguruan, bai. hor, uh, arteaz ari gira, baina, be, baitzinen, bai, gerla gune bat izan da, ala ere, ez du aspaldi ere. Bai, hori, bai, bada eskulturarena, tampuarena, horiena, bada, bada, eta egon ez gau batez hor galerista batekin hor, uh, ez dut hastidik ukan uh, kuton, uh, kuton penerat bere galeria ikusteko. Euh, Baina, bon, euh, egin dugu azken, <laughs> azken itzulea egin dugu esse ogoita bat liceoan, euh, Hori uh, da, Pnompen kapitalean gune berezi bat, hor gerlan izan da tortura gune hemenen uh, bat, eta mm -hmm. holendik bizitzaten alda, badira bi, bi uh, hil ez direnak eta turistekin egoten dira. Ah, bai, bai, bai, maiten Eta, bada, artista bat ere. jakin behar da, uh, bizitzeko euh, edo gara guntan ere, uh, bait, uh, artea, salbatu duela artista bat. Lize guntarat uh, eramana izan zen, bat amgan hori beste herri batean torturatu izan zen, eta uh, fenomenerat e, e, e- jakin dute artistea bat zela, eta orduan polpoten uh, eh, alde mar behar, zuen. Orduan, baztertu izan da, partin dako, merruz, partin du, eta eta hor, uh, eh, liziontan ikusten aldira berak egin dituen uh, guztiak, eta polpot eta gero egin dituen ere uh, guztiak, nola zen akapen mendu untan, Euh, bizia, tortura, pisat, gogora izan da azken eguna, mena bon, uh, albazira kanboiarat eta turisten itzuriaetan alduzu, mena jakin behar da duela guti, hein, goita marrorte, eh, gerla bat zen eta genuzit bat izan da, ezigarri bi milioi, uh, eh, ilak ez izan dira. Mm -hmm. Oduan artista honek, bide izena bakatu ez eh, zaitu burra zen, menamo, bide bangoak ditira uh, eh, istualien bat edo, mm bai. Azkenean, hor uh, Kambodja zari gira, baina... Eh, joiten zirarik herri baten bisitatzera alde turistiko edo bide turistikoa segitu gabe eh, biziki importantea da beti jakitea zer pasatzen den erri hortan, zer pasatu den, zer den jendeen historia eta jendeekin eh, Azkenean ahemanetan bai, Bai, denbora bain behar eta beti hastepenean bai. ikten duzu turista edo e, turistean zuriak gogi egon gira ama bostegun. Sobera laburzen zen eta ama bostegunekin hasteko temperatura Tempelarekin hor konpontzen zira, dekalaz horrer edo uh, ordu dekalazarekin hor konpontzen zira ere, janaria ere, eta uh, ama bost egun eta hasten ginen gu jendeekin egiazko eh, harremanetan uh, sartzen kode batzuk urartu genuen, eta ateatzen ginen hor piskat, ateatzen ginen hor turisten... Uh, bidetik bai, hor azkenean, bon. Bai. bai, hau da, denbora hartu behar da jendeak ezagutzeko, mm. uh, oh, eh, bon, eh, gazte horren <laughs> bai. orduan, <laughs> beste denbora hartuko dugu bai, uh, ezagutzeko, zenta, badute, ba, irrikten dute asko, kanboiare, bai, ez dela bakarik uh, edo bitrina bat, mhm. bai, Jakin ere, jak, jakin ere ze bizia ukan duten duela gutxi, bon, baluagarria da, da egoteko eta haiekin eh, egoteko eta... Mm, eh. eta ikasteko ere. Bai, bai, bai. bai. Baina, bai, berdat denbora, maleruzki, eh, <laughs> gure lan mundu rekilan komplikatuada da, denbora hartzeko bidaietan jendea ikusteko eta demora pasatzeko? Bai, bo, nik, eh, guk ikusi ditugun jende guztiak hor eh, turistak eh, askoak keten zuten uh, itzulia hilabete bat. Ah, bai. Bai, bai, bai. bai. Mm. Eta ez bakarrik Kambodian, haizik eta uh, Thailand, Laos. Ah, bai. Eta, bai, bai. Hor bilda, bai. aski uh, erresada uh, itzulia eteko. Bai, zauri da, Kambodia da hor, gero Thailandia, Vietnam... Uh, arduan. Ezker uh, eskuin erran behar dut, bai. baina ez da erraiten... Uh, geografikoki da... E, Kambodianen iparaldean duzu Laos, Ados, eta bai. E, ekialdetik duzu Vietnam. Uste dut, bai. <laughs> Bai, bai, bai, Eta bestaldetik, bestaldetik Thailand, eta justu e, egoaldean itxasua. Ara, e, hori da. Thailandeko golfea. Ados, bai, ebedena badakigu, hola. bon, ebe, untxan, ez ziren zerbait gehitu berdin? Ez, ba, badut e, beti helen izenean diska eder hori, Montre-moi ton visage, Patrick Bernarena. Bo, ez da Buda da Krishna. Biniloa, eh? Bai, bai, bai, bai, bai, biniloa, bakarrik erraiteko egon e, e, naiz pagodetan, eta egiazko ez tikietan, aldiz... Otoitzgune horietan, bai, bai, bai, da, da, e, bat, e, errietan hor dira bonz edo euh, moan guzia, eta e, maraztu dut, argazkirik ez dut hartu, eta egon naiz lurean, tranquil, jarridik, marazten, eta hor aremanetan sartu naiz ango jendekin. Ah, bai, euh, batzuk edo eman ditut, eh, mhm. eta orain Facebooken baitut eh, bonzen lagunak ere. Uh. Eh. Ah, dos. Bai, bai. Bon, beraz, zure uh, Facebooken eta zure xare sozialetan usai emezala ikusten alda zure marazkiak zoin diren, azken marazkiak eta zure bai. aktualitatea, eta hor beraz, Kambodiako irudita marazki batzu ere agertzen dira. Bai, bai, bai. bai, bai. bai. Bon, duzu bakea ere, pagodetan edo... Ez, eta... Ez, ez, ez, ez, ez, Hola, beldurri gabe, lotxari gabe, xartzen nintzen, eta pixkanaka, balakien edizi likua zen, eta urratxa emateko, euh, sartzeko, dambola gehiago ematen nuen, orduan onduan egoten nintzen. Hani ez, naiz nahiz, eh, meditazionetan sartzen uh, eh, marrazen eh. Ez, ez, ez. ez. Bon, ados. Bon, ebe, ongi marko, ebe bidea edera egin duzula, behintzat piskat, bat zuen zatele ideia bat emaiteko, eta gogo bat behar piztu zu, arat, uh, ibiltzerat joiteko, bai. eta alaz, uh, usai demora hartuz, Alba da, Alpatabai. Besteik ez? Eh, e, gero arte. Izan untxa? Izan untxa. Aio Eta marrazki bat egin du, eh, Markok eh, Twitterrean atxemanen duzue, hitz eta Twitterrean edo eta Markoren Twitterrean ere, sartzen altziztez, baduzue Twitter kondurik ere, jakin nezazuen. Uh, eh, laster gurekin izango da aldiz txetxe eh, berri. Biziko kideak eguerdi untan, Benoa Amon, frantxez sozialistarekin bildu dira, uh, primarioetan aurkezten dena, denetariko bat, zazpidirelarik uh, Euskal Herrian zen, egunean zehar, bihar norat eh, joan haintzin, eta baipatuko du, ea zer ziren oien mainaren inguruko gai nagusiak. Bostak eta erdi, mementuz, Euskal Iratietan berriak zurekin berna eta gaina. Eskualeriko bake prozesua sustatzeko prest eta frantses estadoak etaren desarmatzean engaiatu behar duela, hori errandu benua mo hautagai sozialistak, eskualerirat egun eginduen bisitakari, frantziako presiden gorako hautagai dena, bizi eta bake bideakoekin mintzatu da, seio ontako behietan entzunen dugu benua Hotz handiak ari ditu eta irauten dute karikako jenden aterbetzeko erriek hainbat leku ideki dituzte Donian Eloizune, Angelu eta Miahitzen besteak beste badira hajera lekiak, elkarteek ere begia txikitzen dute usaian baino gehiago beharretan diren jendeak. Intzeko azken kondaketek eakusten daukute, hiruon mila bizitzalen eina gainditu dugula Ipar Eskualegian, jendetzaren emendatzea ez da lujalde guzian berdin, eta badira desorekak, goiz behiko gomita ginuen peio etxe behian txart, donian loizuneko haute txiak, maratu dauku, lujalde antolak eta orokor batek zituela gauzak susentzen ahal, bereziki, hilabete juntan, lekuan emanen den Euskal Elkargoaren bidez. Ikusgahi berri bat siberuan, barko elduden udan emanen dute, eta kirola taula gainerat ere emanen dute, ikusgahia jantz haka deitzen da, zelanda berriko errukbi taldeak egiten duen jantzari erreferentzia eginez, etxahun elkartea eta barkoiseko seko taldea juntatuko dira ikusgahi hoxen emaiteko. Futbolean laueun bat leku gelditzen dira salgai miahitzeko jiabe eta jenen arteko futbol partidaren zat. miahitzeko agileran jokatuko dute Frantziako kopako finala hogoita amabiren eta kopartida igande atxaldean. Eta errege kopako final zortziren eta koioaneko partida izanen da gauk donostiako geala eta bilia realen artean. Organo emaiteko baldintzak aldatu dira urte berriarekin, hila itzin ez ezko azpalin bada emaiten, denak emaile izaiten algira. Gai hortaz mintzatuko gira, ostegun goizean, Marie-Pierre Baskanz, Baionako ospitaleko hil gamberako erizainarekin. Asteuntako kanpoko mintzaldien saioan, demokrazia parte hartzailea izanen dugu dugu aipagai. Joan den urte ondarian, abenduaren behatzean, garapekon sailuak antolaturik debate publiko bat, izan da Bayonako Unibertsitatean gai horren inguruan, hiru egun bat jendeen aintzinean, hiru parte nagusi izan dira debatean, Lehen parte batean bi espezialista entzun ditugu, bigarren partean tokiko legokotasunak eta hirugarren partean garapen kontsilu eta kontsiluko kontseilu kordezkariak proposatzen dautzuetegu, astezken untako saioan debate horren lehen parte asegitzea. Bi espezialistak ditugu, Alice Mazo, La Rochelleko Universitateko konferentzia egilea dena, Sianzpo Po sailean, eta Romain Lajarja, Grenobleko Arkitektura Eskolako erakaslea dena. Demokrazia parte hartzailea, astezken arratsuntako kanpoko mintzaldien saioan, arratseko behatzeontan Euskal Euskal Irratietan. Larumatuntan ahmendaritzeko erinat jinketeak berrogoi urte ospatuko ditu eta horren karietara eskuska amatugak frantziako finalerdiak jokatuko dira seiondatik goiti, lehenik zareseiko alkaztena eta osafren atzariko antxordoki garaten kontra eta ondotik bakeko poitz eta iturbe sarako dizabo eta endararen kontra Bi partida horiek eta ospakizun guzia zuzenan eskeniko dizkizuegu euskal irratietan. Biaramunean atik futbolaren besta izanen da, miagitzeko jandarkeko amaturek, Stadreneko profesionalak izanen dituzte parean, Frantziako kopako final ogoita mabirenen kari, atxaldeko bostontan agilerako zelaia zanpez beteko da partida horren segitzeko, eta gure han izanen gira zelai gainean gertatzen denaren kondatzeko. Atxaldeko bostontan beraz, miagitzeko jandarkereneko Stadrene, zuzenean euskal igatietan. Euskal Igatiak lekuko kirolen igatiak. Itz zer dira ipagai nagusiak, eus gunean ondakinen kudeaketa sailean, titulu hau auzitegiek bertan behera utzi dituzte erraustegia ez eraikitzeko ordaindutako kalte ordainak. EH Bildu Gipuzkoako aldundian zelarik, EH Bilduk akordioa egin zuten zubietako planta eraiki behar zutenekin lanak ez egiteko. Erabaki hori etzen zuzenbidearen araberakoa izan, Donostiako lehen administrazio hauzietarako epaitegiak erabaki duenaz zoarra egin du Jose Inazio Asentziok hau ezin da doan izan. Hori loturik ere gurasosen elegitearen ebazpena hilabeteuntan izanen da eta elkartearen hitzak ere erauste planta ez da bideragarria eta ez da egingo. Bestalde berrian kontrolatu dute belaguako sutea. Santa Grazin piztu da sua, Sibiruan, eta oita bost hektara inguru erreditu lakura mendian hori Nafarroako izaba aldean. Gaur goizean lortu dute Nafarroako suiltzaileak atzo eh, belaguan zabaldu zen sutea kontrolatzea argiak, uh, berriak barkatu argazkiak eta bideoak proposatzen ditu bere webgunean. Bestalde, langabezia datuak ere, ego euskal herrian, langabe kopuruak behera egintzuen jaz. Urte bukaeran, egun tairorgeita mila bera langabe ego euskal herrian. Abenduan, bizkaian, jautsi da gehien langabe kopurua bat kakotx. Uh, mila egun ta ama iru gutiako barkatu. Erreakzioak langabezia zere proposatzen ditu berriak. Berriak balea ere aipatzen du berriak, atzo ere aipatu baiki nuen, atera dute balea getariako kaiatik eh, eh, portuan blokatua zen eta uh, gaur lortu dute aterarazten eta berriz itxasuruntz joan arazten ere. Gipuzkoako errauskailua ere argiako gai nagusi tenore untan, urbiletik segitzen duen gaia baita argian, eta bestalde, indarkeria matxista titulupean, belodun emakumu, emakumeak nor du zilegitasuna haiek epaitzeko. Eguzkizak, uriak eta el haluik ez dute erabiltzen buruko mantelina, edo buruko zapia, bainan ez dira debekuaren alde haulenen kontra, alegia gure artean bizi diren emazte musulmanen kontra, azken aldean sortzen ari den diskurtsuaz oso zuhur hitz egin dute, gai interesgarria beraz eh, hortaz, hilabeteko gaia du ere argiak, nun dira marra gurriak eh, nork du zilegitasuna erabakitzeko, bai ala ez zapia debekatu, hortaz ez da beraz egiten du edo proposatzen du argiak. Osasuna sailan ere bizirik jarraitu beharko lukeen jendea arire hiltzen Greziako ospitaleetan. Greziako osasun sistemaren ondamendia heldu da eta mediku erizain eta garbiketa produktuen falta da horren ahazoinetako bat. Ospitale publikoetako langileen federazioaren presidentearen hitzak dira hemen eldiari onatera direnak eta argiak berriz argitaratzen dituenak Euskaraz. Gazeta puntu eusen bestalde aht kontrako jarrera behetsi du ego lapurdi elkargoak. Euskal Elkargoaren plantan ezagri baino lehen bere azken saio antolatu du Ego Lapurdi Elkargoak abenduaren oita seian zen hori eta haute txiek abiadura hondiko treinaren kontrako diajera bere dute azpimagatuz beraz gaur egungo trein ibilbidea modernizatzea lehen estu dute haute txiek eta doni bane loitzune otzari buru egiteko prest otzaren erasua jaur egiteko aste osoan zehar aterperik gabeko jende hartzeko gune bat zabaldu dute doni bane Bane Luitzunena. Bestalde media bazken uh, zaferrak eh, reakzionatzen duela lukuzeko uh, eh, gazteluaren salmentari uh, lurzaindiak eta helbek azkarki kritikatu zuten uh, salmenta hori jakinik uh, etzela uh, laborantza proiekturik hemen eta Jean-Claude Saint-Jeanek aldiz eh, afera honen instrumentalizazio bat eh, salatzen du, hortaz setasunak mediabazken eta bestalde, Eh, Euskal Elkargoko ordezkariak hautatu dituzte miarritze baiona eta angeluk eta miarritzen eh, um, Patrick Destizonen autagaitza sorpresak hainbat erreakzio sortu ditu eta tartean Michel Venak hausapesarenak eh, uh, grabatuak izan direna soinua hemen proposatzen du mediabazkek eta artikulua. Eta egaztien eh, gripa ere aipagai zuduesten, zein izango da pausua, hortaz seitasunak, eta mm, bordalen aste azken untan, uh, kutsadura, E, kutsadura eluja izan ote da, orduan eluja izan da goizuntan, bordale aldean, kutsadurari lotua izan ote da, hortaz, seetasunak, zidu ezten utz eta putz, telebista utz, irratia bitz! laster gure gomita biziko kidea den txetxe txeberri, eguerdi honetan Benoa Amon, frantxe sozialistarekin bildu ziren, uh, zazpi dira primarioetan aurkezten direnak frantziako sozialisten artean, eta beraz, eh, hoietariko uh, bat Euskal Herrian zen egun, hainbat eh, itzordu bazituen, tartean ere bake bidearekin, eta eguerditan uh, bizikoekin bazkaldu zuen, nola pasaden itzordu hori xetasunak laster. Lehenik, inoren eroni den disko behiritik hartua karamarro kantua bideoklipa sarean em, eman dute, hemen behintzat ikusten ikusten aluziena Musikaren soinua. mar que la arena, como viene, se va. crótalos en la roca, esperando olas que traigan despistados espectadores. carraza para embustes en marcos incomparables, en auditorios para sordos. Mucho vatio de luz y sonido, efectos y chupas guapas que harán del cangrejito el rey de la barraca en la trastienda llueve un revival ochentero, paraguas de pelo, ojos de vidrio, buggies rojos a juego con la caja del muerto. Mientras llega la hora, espero. esquivándoles en mi casa, con mi culo por delante y la paciencia intacta. Con mi culo por delante y la paciencia Inoren eroni taldea karamarro kantuarekin eta bideo sarean eman dute eh, be, talde hau uh, bap taldetik sortu bazen hemen eh, bere ibilbidea bestaldekoa ere egin du inoren eronik joen urtean azken diskoa atera zutelarik hortan bego musikaren zat bostak eta berrogeita sei dira gure gomitaren tenorea Itz eta atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Benoa Amon, frantxez eh, sozialista euskal herrian da egun, eta bihar noan ere, hainbat itzordu, egun guzian eh, zehar, naiz eta batzu ez estatu behar izan dituen, zeru zela eta egazkina pauerat heldu baitzen eh, goizian, eta beraz tartean Baskaria ere hartu izan du, bizi mugimenduarekin, gurekin dugu, txetx, etxe berri hona. Ordan, zagit, ongi bazkaldu duzu, eh? doni bane loitzuneko ondiatetxe hortan? Bai, ongi, eh, eta ongi bintzo gira. Bon, uh, bazkari hori, uh, eh, beno gurekin matra solastatzeko, guk bai ez egan genuen, uh, hotez gai uh, guziekin, uh, uh, bai egan zuten dugun bezala eta izan da parada gurentzat eh, dosier eta lagikapen batzuk espikatzeko ministroi eh, ministro eh, eta, eta gaur egun uh, alderdi primer uh, delako hortan hautez uh, gaiden benoamon. Mm-hmm. berak galdegin itzordu bat, erran duzu, bizi iren gana, beraz, nahizuen urbilu zer zuen helburua kanpaina batean dela ala ere, jakinik zazpi auta direlarik sozialisten artean? Bai, bon, gukok eh, be, eh, gai, eh, gai bat, batzuk aipatu ditugu eta berreziki uh, uh, gai, gai sozial eta gai uh, ekologikoa di zenartiko loturak nola nola usatu uh, gaur egun uh, eta esplikatu diogu pixkat guk gure praktikak uh, bai hemen tokiko dozeretan eta bai ere uh, eh, eh, frantzestatuaren zehar garatu ditugun uh, dinamiken uh, inguruan alternatiba ANV kopo eta bat eta olako gauzak eta ere uh, pixkat sakonkiago ere aipatu dugu yes zerga ye, uh, uh akizako, uh, akizako uh, aus, ausia, uh, datoran iraganen dena, John Pali uh, gure militanten ausia, eta eta hortan aurkeztu dit diogu uh, gure um, uh, yesa, zerga buruzko aldarrik ¿no? O eta e, zertaz mintzo, ari zen. Iadanik mhm. uh, aipatu zuen e, preso, presoen egoera uh, asunto hori, uh, eta bake prozesuaren uh, uh, iadanik, uh, bon, aipatu zuen beste uh, batzuekin, eta, voilà, <clears throat> hortan uh, gelditu gira, bon, I bake prozesuari begira, erran duzu jakinean zela, lu xokoaz ere eh, entzuna zuela, baina zer iritzi du, hortaz zerbait erran ote du, eh, salatu uh, ote du justuki uh, atxiloketa, eta desarmeari begira ere posizionatu ote da beno amon? Bon, uh, <coughs> mintzo gira, sartu gira, baina nahiago nuke hor diskrezio piskat atxikitzea, uh, uh, justu uh, erraikia bera ene eh, ustez uh, dela ez dela ez dela egoera ustera zi behar eta gauza batzuk mugitu behar direza uh, uh, zinezko bake prozesua nahi balima eh, dute estatuak eta gizarteak uh, gauza batzuk aldatu behar dira eta ez dira lehenu bezala uh, egoiten al. Voilà, ez uh, zindut uh, gehiago, setasun gehiago tanen sartea. Mhm. bon, gero, eh, Franz Troak atera du, eh, janez uh, eh, desarmea, beren implikazioa beharrezkoa zela eh, estatuaren gandik. Uh, zer gehiago bai, uh, nahi ere, bon, benua autagaietariko bat da alderdi sozialistetan, beraz uh, uh, sozialistan bi ere ekologistak tartean, uh, de ba-, benamiaz, naski, oien gana ere joiteko asmoa ote du bizik? Gu kasu, kasu, kasu guzietan ez, ez gira otez gaien gana joten, eh? baizik eta bere gomiteak jantzuten eh, berak gomitatu zigun, eh, eta bai ez dugu, besiak ere eh, gomitatzen balin ba gaituzte bai ez dugu nahi baduzu guk independenteak dira, ez, ez, ez dugu preferentzialik, baina nahi dugu nahi ditugu gure mezuak eta aldarrikapenak dener espikat, espikatu, dener azaldu, dener uh, ongi uh, eh, orkestu, eta hori eh, hori uh, aligira egiten uh, uh, momentuntan bereziki eta maiatza arte <clears throat> adibidez uh, astelenianak izan, uh, topatuko gira, inbat, otes gaiekin, adibidez, haien artian, uh, Yannick Jadot, Benoit Hamon, <coughs> uh, Jean-Luc Mélenchonen ordezkari bat, Jean Lassalle, Philippe Poutou, eta bar, eta bar, uh, ordean, tendentzia enitzeko uh, ordezkariekin bitzen gira, eta gure <clears throat> gure dosierak eta aldarrik apenak eh, aurkesten di, dizkigu. Mm, ados, ez, ez da, e, eh, bizik ez du bere auta defenatuko notik presidenzialetzat? Eh, kasu zetan biziren bahne badia tendentzia eniseko jendeak eta gu beti atxiki ditu atxiki dugu gure independentzia lehdi uh, guzi, baina beti uh, alderdi eta otetxiek ilan uh, mintzatuz uh, <coughs> ez tabaida eta sola salgiaz uh, atxikiz. Mm -hmm. Beno Amon erramezala egun uh, Euskal Herrian uh, gaindi zen, frantxez sozialista zazpi autagaietan da sozialisten primarioan eta bizi mugimenduarekin ere bildu zen eguerdiuntan. Txetxetxe berri ginuen mileskerra? Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Organo emaiteko baldintzak aldatu dira urte berriarekin, hila itzin ezko azpalin bada emaiten, denak emaile izaiten algira. Gai hortaz mintzatuko gira, ostegun goizean, Marie-Pierre Baskanz, Bayonako ospitaleko hil gamberako erizainarekin. Heldu dira! Laster berrien tenore euskal irratietan eta bekurrik aur biltzen ari da txukutxuku prestatu, Isterak berotu, ogei garrena izango da orten Zaren malabaristak, akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, erri zerri garoko gara. izan bat, egin bat, batzuk eta bat, nik bat, denun bat, bat batzuk gara una, euskara bat mundu bat. Iurteko ekilibristak, suirenzle, optimistak, jaiotzetik ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, errizarri gara. atera gara, mundura atera gana, herri zer gara. Bat izan bat, egin bat, batzuk eta bat, bat, denok bat, bat eta batzuk gara onara, euskara bat mundu. Bakirrak da alkimistak, ofizioz ilusionistak Bidera atera gara, korrika atera gara, erriz garoko gara garoko gara espezialistak, biburuko aktivistak, bihotzaren ilusionistak, bidera atera gara, herri zerri gara. Izan bat, egin bat, Korrika hogei gerrena izango da ortengoa bat zuk eh, lemapean eh, eta martxoaren oita marrean abiatuko da otxandiotik eta irunian bukatuko da apirilaren bederatzian. Música Eta gaurko itz eta putz bukatzen da, hori itarazten zuet, beti berri zentzuten aldu zuela, euskaliratiak puntu eus webgunean klik-klik eginez, itz eta putz sailean, bila jatxe man godu zuet gaurko emankizuna, eta ez atzo gaur biharkoa logikoa da. Aldiz bihar, segur hitz eta Fred Berroet gurekin izango dela, eta altxatu deitzen den taldearen eta talde gaztearen disko berria aurkeztuko dauku, eta maia muruagarekin ere eta aspaldiko partez ez baikila mintzatu. Seiak, Euskal Iratietan!